Ella Georgievna Adayevskaya estas la pseudonimo per quiu la rusa germana componistino, pianisto cae etnomusicologisto Elisabeth von Schulz farigit conata. Ella nascigis en Sankt-Petersburgo, filino de la elstara verkisto pri Estonia culturo Georg Julius von Schulz en la agio de hoc, si comensis preni piano leccionoin, quio in si daurigis cae completigis ce la Sankt Petersburgo Conservatorio gizia dexes iaragio. Ciel componistino si comensis verci musicon de la rusa ortodoxa liturgio por la imperiestra capel coruso. Sequis piano concertoi, vociai musicoi, cae operoi. La unua opero quiu si vercis estis la unua acta comedio La filino de la boiaro sur texto de Rudolf Minslow. Gi temas pri fixiigita rilato inter la tsaro Vasili Latria cae lia sino Salomonia Savurova malgrau que la libreto en la rusa estis presita, la partituro restis kiel manuscripto. Tamen estas registrita y la presento de Ario por soprano cae orquestro, conducita de Nikolai Rimsky-Korsakov. Cai ancau estis luditai uverturo cae diversai el tirajoi de la opero ce la Teatre des Italiens en Pariso. La pli ambizia opero de Ela Adayevskaya, la tagillo de liberezzo en quar actoi, lau libretto de Richard Jeunet, traducita en la russam Farid Adayevskaya mem, ne estis aprovita de la censuristoi. La temo de tiu ci opero casis en Ukrainio en 1772, jart cento antau sia vercado la novelulino Olga cae la servutulo Pierre amas unu la alian ecde infanaggio. Sed li ne havas socian statuson por etzigi cun si. Olga acceptas geetzigi cun Nirkov se si gainas la liberetson de Pierre. Tamen, ciam Pierre el trovas la eblan oferon de Olga por li, li faras men mortigon. La ofero finillas per antausenta coruso de camparanoi, ciui laudas la estontan abolizion de la servutezzo, cium Alexandro la dua effectivigus jarcenton poste. Malgra la dediccio de la Vergistino al atzaro Alexandro II, la opero estis mala approvita de la censuristoi, char gi presentis scenarum de Camparana ribelo. Ne estas documentitae completai presentoi de tiu ci opero, tamen la Camparana Overturo cae la Coruso estis presentita con Ela Dajevskaja en piano en la Teatre de Citaliens en Parizo en la sama yaro de sia Nau yaro imposte, la sama programo, sed cun la coruso por orquestro, estis ludita che universitato en Estonio. Cae en la de. cento La uverturo estis presentita ci concerto en la urbo Salfil en Germanio. Ella Adajevskaya faris plurain solluda in concerturneo in tra Europo, erlogiante en Venezio. Dun siai turneoi, si interessigis pri folclorei cae naziei musicoi. Si colectis itala in nazia in dans canzonoin, cae si esploris la musicon de la antiqua grecio, de la greca ortodoxa ecclesio, cae la slava popol musico. Inspirita de tiu studo, si usis quaron tonoin por verci sian grecan sonaton por clarneto au violono cae piano si translocigis al Germanio por aligi alla intelecta cae pli liberal inclina arta rondo formita circa la poetino Carmen Silvia, pseudonimo de la rumana regino Elisabeth. La musica iagadoi de Adayevskaya estis poste dedicitai al esplorado pri popol musico. Si farigis plei elstara academiulo, resultigante grandan productadon de publicajoi pri la temo.